Koja su dva temelja imana? Vjerovanje u Haber i izvršavanje naredbe. Ako je nešto vezano, pravi smetnje prilikom vjerovanja u Haber to se zove šuba. Ako je vezano za izvršenje naredbe, onda se to zove šehova. I to su dva temelja principa u kojoj teži sreća i nesreća. Čovjeka na ovom i na budućnosti.